que je peux dire, c'est que là, il y a les, les pompiers, les gendarmes qui sont... Erran dezaketana da, sua menperatua dela, suhiltzaileak eta gendarmeak barnean dira oraino. assurer un peu tout le monde, c'est que euh, l'évacuation s'est très bien passée. Langileen euh, evakuazioa ongi pasatu da, fite ateratu ahal dira eta gainera beren puskak hartu ahal izan dituzte. Etxerat euh, igurri ditugu gaurko. Non, j'ai pas pu visiter euh, à l'intérieur du site. Ezin izan ditut kalteak begiz ikusi, ez espai gaituzte sartzerat usten oraino. On a l'accès au site.